Have you guys ever wondered how to attack another city? Um, csodálkoztátok már azon, hogy hogyan lehet így megtámadni így egy várost? My brother and I, as kids growing up, we attacked many cities Amikor a in our minds. felnőttünk, akkor mi nagyon sok várost megtámadtunk így. And of course, the way we attacked a city was always the perfect way. És persze az a mód, ahogy megtámadtuk ezt a várost, tökéletes volt. And even as an adult, I'm still sometimes playing these games, you know few weeks ago, the pastors got together and invited him. We went paintballing. És néha még felnőttként is játszom ezeket a játékokat. néhány hete voltán összegyűltek a pásztorok, és elmentünk paintballozni. And we had to work our way to attack another place. És ki kellett találnunk, hogy hogyan támadjuk meg egymást egy különböző helyeken. Tonight we're going to look though at some of, some of God's rules about wartime. Ma este megnézzük néhány uh, szabályt, amit Isten a hadviselésről ad. And basically we have um, some more preparations as God prepares the people for their final march into the promised land. És van néhány um, dolog, amivel Isten felkészíti az embereket arra, hogy, hogy bemenjenek az ígéret földjére. So we're going to see some practical rules for wartime. Úgyhogy látni fogunk néhány hasznos tanácsot a hadviselés szabályairól. Some good reminders, which you remember this is our theme for the book to néhány dolgot, ami emlékeztetni fog, és hát ez a témánk ebben a a fejezetben. And these reminders will be to encourage the people as they come upon these battles. Az emlékeztető az az lesz, hogy bátorítsuk az embereket, ahogy ezekbe a harcokba mennek. You know, as they come up against these incredible odds. Ahogy, ahogy ilyen természet feletti túlerővel állnak szemben. And so chapter 20, we'll start out here, the first few verses. Úgyhogy a 20. Uh, fejezet első néhány verse. 1 through 4. Az első négy Yes, please. A háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat, és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened, az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból. Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. Ezt mondja nékik, Hald meg Izrael, ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük, mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. Worship just started in the background. <laughs> a dicsőítés most kezdődött el hátul. <laughs> Here, God's telling people, like, you know, to not be afraid in the battles. Isten itt azt mondja, hogy ne féljetek ha Time and, time and again, God encourages his people to not be afraid. Újra és újra Isten emlékezteti az embereit, hogy ne féljenek. He, he tells them not, not to trust in themselves and in their own power, but to trust in God and His power. Azt mondja nekik, hogy nem magukban bízzanak a saját erejükben, hanem Isten erejében. As we get through Deuteronomy, we'll start the book of Joshua, and this is where Joshua takes over as the leader. És ahogy majd látni fogjuk, így a Mózes 5. könyve után, Józsué hogyan veszi át majd a vezetést. You know, and God will encourage Joshua. És Isten bátorítani fogja Józsuét. say, don't be afraid, but be of good courage. És azt mondja, hogy ne félj, és ne bátortalan Tell him, I will never leave you, I'll never forsake you. Soha nem foglak elhagyni, sem elvetni. He, tells, he encourages him to, to follow his ways, and then you'll be prosperous, you'll be successful. Arra bátorítja őt, hogy kövesse Isten útjait, és akkor szerencsés lesz. And so God, he's continually encouraging people, knowing that there's going to be fears. You know, it's natural. We have fears. És Isten itt folyamatosan bátorítja a népet, pedig természetes, hogy félnek, mindenkinek vannak félelmei. You know, and here it's not a matter about if they'll have a battle, if there'll be war. He says this, it's going to happen. It's ine inevitable. Itt nem azt mondja, hogy ha háborúzni mentek, ha háborúval álltok szemben, hanem azt mondja, hogy háború lesz. And so he says that when you go out to battle and you see your enemy, you see the horses, you see the chariots, you see a huge number of soldiers, azt don't mondja, be afraid hogy amikor háborúba vonulsz az ellenséged ellen, látni fogsz lovakat, harci kocsikat, és nagyobb seregeket, de ne félj. Don't be afraid, for the Lord your God is with you, who brought you up from the land of Egypt. Ne félj tőlük, mert veled lesz Istened az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból. You know, Israel was going to be surrounded by other nations, other empires, far greater and larger than they were. Izrael körül van véve olyan nemzetekkel és birodalmakkal, akik sokkal hatalmasabbak, mint ők. It would be rare that they would go up against an enemy that they were more powerful than. Nagyon ritka volt az, hogyha megtámadtak valamilyen uh, birodalmat, akkor ők nagyobbak voltak náluk. And so what he says here in verse 1 is basically that's the case almost every time for Israel. <laughs> They go out and like, okay, they got the horses, they got the chariots, they got more people. Úgyhogy az első versben itt láthatjuk, hogy általában az volt jellemző, hogy az izraeliek álltak ott, és Látták a lovakat, a harci kocsikat, és náluk nagyobb seregeket. But God says when that happens, don't be afraid. De Isten azt mondja, hogy ha ez történik, akkor se félj. You know, Romans 8:31 Paul says, you know, if God is for me, who can be against me? A Róma 8:31 mondja azt, hogy ha Isten velem van, ki lehet ellenem? One person with God makes up the majority. That's that's the majority right there. Hogyha egy emberrel ott van Isten, akkor az ott már előfölény. And one way he encourages them, he says, to remember how I brought you up from the land of Egypt. És itt azt mondja, hogy emlékezz arra, hogy hogy hoztalak ki Egyiptomból. Remember Egypt, he says. Emlékezz Egyiptomra, azt How I took you out of that land. ahogy kihoztalak téged arról a földről. Now as you guys were marching and Pharaoh came after you with his army. Ahogy ott meneteltetek, és a fáraó jött a seregével. How he was faithful. He split the Red Sea and took them across. Mennyire hűséges volt, ketté választotta a vörös tengert, és átvitte őket. And then just flushed the Egyptian army right down the drain és aztán csak így elmosta a, az egyiptomi sereget. You know, God wasn't telling that He was saying, when you go to battle, just have this blind faith. Just trust in me without anything to, to go off of. Isten nem azt mondja, hogy amikor háborúzni mész, akkor ilyen teljesen vakon menj csak és bízzál bennem. But they could trust God because He's shown Himself faithful in the past. Megbízhatnak Istenben, és rábízhatják, mert Isten a múltban már megmutatta a hűségét. You know, God had a history, He had a record of being faithful every time. Istennek itt van a történelem, hogy, hogy minden alkalommal hűséges volt. There was nothing. They looked in the books like, ooh, remember that one time when God didn't really come through? I wonder if he'll do that again. No, it, it was always faithful, faithful, faithful. Nincs úgy a könyvben, hogy, hogy megnézel, és hát hát itt vajon mi történt, Isten nem volt annyira hűséges, de mindig ott van, hogy hűséges volt, és hűséges volt. This is so important for us today. És ez ma is nagyon you know, nekünk. It's important that we remember God's faithfulness. Annyira fontos, hogy emlékezzünk Isten hűségére if we can do this, it'll help us with our future battles that we're going to face. Hogyha ezt tesszük, az segíteni fog nekünk a jövőbeli harcainkkal. To remember what God has done in our past, how he has come through and been faithful. Emlékezzetek arra, hogy Isten mit tett a mi múltunkban. You know, to remember that if God is for us, who can be against us? Emlékezzetek arra, hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk. To remember that nothing is impossible for God. Emlékezzetek arra, hogy semmi sem lehetetlen Istennek. In verse 2 we see that says, uh, when you're on the verge of battle, that the priest shall approach and speak to the people. A kettes vers azt mondja, hogy amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap és beszéljen a néphez. says, you know, as you're getting ready, as you're going to get ready to go on the battle, right before it happens, the priest is going to come and talk to you guys. Azt mondja, hogy ha már készen álltok a harcra, mielőtt elmennétek, a pap beszéljen veletek. How many of you guys have played on a sports team? Hányan játszottatok már egy sportcsapatban? Couple of you, okay. You know, maybe you, maybe you remember, maybe you got the big game, it's the, the big game of the season. Biztosan emlékeztek arra, amikor a nagy játékok, nagy meccsek időszaka volt. You know, before you go out in the field or the court, the coach gets you guys all together. Come on guys, come on. Mielőtt kimész a pályára, az edző egy összegyűlt, és gyertek, gyertek. You know, maybe or maybe somebody that's well known, he comes in he's like, okay guys, you know, he's, he's going to give you this pep talk, get you all pumped up, let's go get him! And then you run out. És akkor hát, <laughs> hát így bátorít titeket, és kimentek játszani. You know, this, there's this pep talk sometimes, and it gets you excited, gets you ready to get out there and, and play the game. És így, hát így bátorít titeket, így felhúz titeket, hogy készen álljatok arra, hogy kimenjetek játszani. You know, and God says that when you go to battles, the priest, he's the guy, he's going to gather you together, and he's going to give you a speech. És Isten itt azt mondja, hogy amikor már készen álltok, a pap fog összegyűjteni, és ő fog beszédet mondani. It was the priest, God was going to use the priest to encourage the soldiers who would be fighting. Isten a papot használja arra, hogy bátorítsa azokat, akik harcolni mennek. You know, and God sometimes he encourages us directly through his word. Van, van olyan eset, amikor Isten így egyenesen az ő igéjéből bátorít minket. Sometimes he just speaks to us in that still quiet voice. Van, amikor csak, csak ilyen halk hangon beszél hozzánk. And sometimes God uses people just like you and me to encourage one another. Néha Isten embereket használ, mint mondjuk titeket, vagy minket, hogy bátorítsuk egymást. In the Old Testament, in a sense, the church government, it was the priest who was the spiritual head. És látjuk az Ótestamentumban, hogy egy népnél a pap volt az, aki itt szellemileg vezetett. And yet they had a job to teach the people God's commands. És az ő munkájuk volt az, hogy megtanítsák az embereknek Isten parancsolatait. they also had an important role when it came to battles too. De volt egy fontos szerep, amikor um, harcolni mentek. We also see in verse 9 that along with the priests that there's going to be these captains. Can we go ahead and read verse 9, please? Mhm. Kilences vers, amikor a felügyelők befejezik a néphez intézett beszédüket, rendeljenek csapatparancsnokokat a nép élére. These captains that would help lead the people. Ezek a parancsnokok segítettek vezetni az embereket. So God was just going to say, all right, there's the enemy, just go get him, and everybody just runs in different directions. Isten nem azt mondja, hogy na oké, okay, ott az ellenség, csak menjetek és mindenki szalad, amerre lát. But the priest would come and he would speak to him, he would encourage the people. Hanem jön a pap és bátorítja az embereket, and there'd, be, and there'd be these captains to lead the people. És ott lesznek azok a parancsnokok, akik vezetik majd az embereket. There's a structure, God had a plan. Istennek van egy terve. In the New Testament, <laughs> it's a little bit different. We see that there are bishops or overseers in the church. Az Új Testamentumban egy picit más, ott azt látjuk, hogy püspökök vannak a, a gyülekezetben. There's no longer the need for a priest as the go-between guy between God and myself. Nincs már szükség arra a gyülekezetben, hogy álljon ott valaki az ember és Isten között így összekötőként. When Christ died on the cross, that veil was torn in two and we can now boldly go before the throne of God amikor Jézus meghalt értünk, a kárpit ketté szakadt, úgyhogy most már mi magunk Isten elé mehetünk. And so if you got something to say to the Lord, you don't have to come to me to do it for you. You don't have to go to Tomas or anybody else. You can just go right to God yourself. ha te szeretnél valamit mondani Istennek, nem kell a Jerod, hogy, vagy a Tamáshoz menned, hanem te magad mondhatod el Istennek. You just go to him, as we said earlier, just come just as you are. Csak odamész és elmondod, ahogy említettük már, hogy gyere, ahogy vagy. In the job of a bishop today, it's There's some similarities to that of the priests in the Old Testament. Van néhány hasonlóság a mai püspökök munkájával kapcsolatban. They still teach God's word and they still encourage the people. Még mindig Isten igéjét tanítják, és még mindig bátorítják az embereket. And now today what we would call these people is we, we call them a pastor or an elder. Manapság ezeket az embereket pásztornak vagy véneknek hívjuk. And whether it's somebody who actually goes out to war or it's somebody starting a new job or new school or get, is going through spiritual battles, this person still needs to encourage. Hogyha valaki csatába megy, új munkája lesz, vagy új iskolába megy, ilyen, vagy szellemi harcokba keveredik, akkor még mindig szüksége van bátorításra. And what was the message that the priest had for the people as they went out? És mi volt az üzenet, ami, amit a pap adott az embereknek, mielőtt elmentek? He told them, of course, don't, don't be afraid. Hát természetesen azt, hogy ne féljetek. And then in verse 4 he tells them there's three things here. És aztán a négyes versben mond még dolgokat. He tells them that, that God was going to go with them in the battle. Mondja, hogy Isten velük megy a harcba. God will be with you. Isten velük lesz. He says that God is the one who's going to fight for you. He's the one that's going to fight against your enemy. És Isten lesz az, aki értetek és veletek fog harcolni az ellenség. And then thirdly, he says that God is the one who can and will save you. És Isten az egyetlen, aki meg tud és meg fog menteni. Each of us are in God's hands. Mindannyian Isten keze alatt vagyunk. He is our refuge. He is, as we sing tonight, He is our shield. Ő a mi pajzsunk, ő a mi menedékünk, ahogy ma este is énekeltük. Check out a few verses with me it's, as we can see an example Nézzünk of this. meg néhány verset, ahol ezeket láthatjuk. 1 Samuel 17, a story that most of us probably have heard or know. 1 Samuel 17, valószínűleg sokan hallottátok már ezt a történetet. It's a story of David and Goliath. Ez Dávid és Góliát története. Normally this one of our favorites as kids. You know, we think of it as little boy David, the shepherd boy. Általában kisgyerekként ez a e, kedvenc történetünk, kis Dávid. Versus Goliath, the great giant. A kis pásztor, a hatalmas óriás ellen. Yeah, this, this great showdown. A great, a great match, or I don't know. Ez egy ilyen nagyon jó csatára. you know, tűnik. And in the story, the Israelites are terrified to go out and fight against this giant, Goliath. Ebben a történetben az izraeliták teljesen meg vannak rémülve, hogy Góliáttal kell harcolni. But not David. De nem Dávid. And so chapter 17 verse 47. Úgyhogy 17. fejezet, 47. vers. Actually, let's go ahead and let's see. I'm going to start, start in verse 45. Oh 45-tel kezdünk. Then David said to the Philistine, You come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Dávid így felelt a filiszteusoknak. Te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregeknek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak, és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, és megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. In verse 47 he says, Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. És a 47-es vers pedig azt mondja, és megtudja az egész egybegyűlt, egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. He says, you know, the Lord's not going to use a sword as you might use. The battle belongs to the Lord. Itt azt mondja, hogy Isten nem fog úgy kardot használni, mint ti, mert, mert a háború az az övé. And of course we know that David won this battle hát természetesen tudjuk, hogy Dávid megnyerte ezt a csatát. Despite being the underdog, not being favored to win. Uh mhm, -huh, tehát annak ellenére, hogy nem volt túl sok esély arra, hogy megnyerje. The Old Testament is full of these stories of God's people going to a battle against all odds. Az az Testamentum tele van ilyen történetekkel, hogy Isten emberei, Isten népe csatába keveredik olyan, olyan népekkel, akik túlerőben vannak. So let's look at one more. I don't want to look at all of them, of course. Úgyhogy nem akarom megnézni, csak még egyet nézzük Second Chronicles 20. Kettő Krónikák 20. Second Chronicles 20, and I'll read verse 15 to 17. Kettő Krónikák 20, a 15-ös verstől olvassuk a 17-esig. the situation is that Israel is being attacked from different nations. Tehát a helyzet a következő, hogy az izraelitákat meg fogják támadni. And it says in verse 15, so he said, Listen, all of you, all of you of Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you king Jehoshaphat, thus says the Lord to you, Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow go down against them. They will surely come up by the ascent of as is. And you will find them at the end of the brook where the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear, be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Tehát 15-ös verstől, és megszólalt. Figyeljetek egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Józsafát király. Ezt mondja nektek az Úr, Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük, ők a cichágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél a Jerúel puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztek állnotok, és néznetek, ahogyan, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. We had a message. Don't be afraid. Ugyanaz az, Ugyanaz, a, ugyanaz az üzenet, hogy ne féljetek. He says, you won't even have to fight. This battle's God's. Nem is kell harcolnotok, mert ez, ez a háború Istené. He says, therefore stand still and see the salvation of the Lord. Azt mondja, hogy csak Álljatok veszteg, és majd látjátok Isten And look what happens down in verse 22. És akkor nézzük meg a 22-es versben, hogy mi történik. Now when they began to sing and to praise, the Lord sent ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. So when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude, and there were their dead, their dead bodies, fallen on the earth. No one had escaped. 22-es verstől a 24-esig, amikor elkezdték az újjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztotta Judára támadó ammóniak, moábiak és a Széír hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a moábiak a Széír hegyvidék lakóira támadtak, hogy kiírtsák és elpusztítsák őket amikor végeztek szél lakóival, egymás pusztulását segítették elő, mire a judabeliek, judabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holtestei voltak a földön, és senki sem menekült meg. The A csata Istené volt. He caused these the enemies to fight against each other and kill one another. Az ellenség uh, elkezdte egymást támadni, és egymást törték meg. And the Israelites ended up just going out there and looking, oh, they're all dead. It's over. És az izraeliek csak így lenéztek, és hát hú, mindenki halott, akkor vége. Zechariah 4:6 says this, not by power, not by might, but it's by God's Spirit. Zechariah 4:6. Zakariás 4:6 mondja azt. It's not by might nor power, but hogy, God's Spirit. Hogy ez uh, nem erő által, hanem Isten uh, lelke által. And Romans 8 37 through 39. Paul tells us that we are, we are more than conquerors through Jesus Christ. More than conquerors. Uh mhm. -huh. Tehát Jézus Krisztusban, ezt Pál mondja, Jézus Krisztusban um, többek vagyunk, mint hódítók. All three of the points the priests make to the people depend on, on the Israelites trusting God. És minden, amit itt a pap mond, az, az azon múlik, hogy az izraeliek bíznak-e Istenben. They have to trust that he's the one who's going to go with them, that he's the one who's going to save them and fight the battle. Ő az, aki velük fog menni, és meg tudja nekik menteni ezt a csatát. They had to trust in what they could not see, even when they could see before them this numerous army. Bízniuk kellett, még akkor is, ha nem látták, vagy egy hatalmas sereget láttuk, láttak maguk előtt. And we see through the Old Testament that when Israel was obedient and trusting in God, nobody could beat them. <laughs> És láttuk az Ószövetségben, hogy amikor Izrael bízott Istenben és engedelmes volt, akkor senki sem tudta őket legyőzni. At the same time, when they were disobedient and not trusting God, they couldn't seem to win. És amikor engedetlenek voltak és nem bíztak Istenben, akkor nem tudtak nyerni. Even in a, in a rare chance where they had more people, they couldn't win. És még abban a ritka helyzetben is, amikor több emberük volt, nem tudtak nyerni. So the priest is sent out, he's gonna, he encourages the people. Úgyhogy kiküldik a papot, és ő fogja beátorítani az embereket. And then verses 5 through 8. Just go ahead and read that, please. Az ötös verstől a nyolcasig olvassuk. A felügyelők pedig így beszéljenek a néphez. Van-e itt olyan ember, aki új házat épített, és még nem avatta fel, az menjen vissza a házához, nehogy más valaki avassa fel azt, ha ő meghal a harcban. Van-e olyan ember, aki szőlőt ültetett, de még nem vette hasznát, az menjen vissza a házhoz, nehogy más valaki vegye hasznát, ha ő meghal a harcban. Van-e olyan ember, aki eljegyzette egy lányt, de még nem vette el, az menjen vissza a házhoz, nehogy más valaki vegye azt el, ha ő meghal a harcban. Azután még ezt is mondják meg az előjárók a népnek. Van-e itt olyan ember, aki fél és látszívű, az menjen vissza a házhoz, ne csüggeszt el társainak a szívét a magáéhoz hasonlóan. So God gives some rules here of, of men who could be relieved of their duty. És Isten itt ad néhány szabályt arra vonatkozóan, hogy kiket lehet felmenteni ez alól. These guys, they weren't professional soldiers. They're just the, just the men in all the tribes ezek az emberek, ezek a férfiak itt nem, nem a hivatásos katonák voltak, hanem csak emberek a törzsből. And when they went to battle, the, people went to battle as a whole nation. És amikor harcolni mentek, háborúzni mentek, akkor az egész törzsben. But there are four exceptions that for a man to stay behind. De van négy kivétel, amikor a férfiak otthon maradhattak. And I kind of jokingly titled it Four Ways to Shrink Your Army and Still Win a Battle. És van négy uh, mód arra, hogy hogyan Uh, it's okay. Hogyan nyerhetsz? <laughs> so the first thing we can do, he says, if a guy had just built his home, then he could stay back and dedicate it. Az első dolog az az, hogyha valaki most építette a házát, akkor az otthon maradhat, hogy felavassa. That's verse 5. Ez az ötös vers. In verse 6, if he had just planted a vineyard, then he would go home and he would partake of the fruit of it. A hatos pedig, hogyha valaki szőlőt ültetett, akkor az hazamehet és hasznát veheti. Partake of it so that somebody else didn't go and do it. Hasznát veheti, nehogy valaki más vegye hasznát. The third thing in verse 7, if somebody was engaged, they had a fiancé. A harmadik dolog a hetedik versben van, hogyha valaki el volt, el volt jegyezve, tehát eljegyzésben volt, és volt már egy mennyasszonya. Then he was to stay behind and marry this woman. Akkor ott maradhatott, és feleségül vehette azt. And if you go a few chapters forward to chapter 24, és hogyha néhány fejezettel előrébb megyünk a It takes 24-esig, this it takes this rule a little bit further. van még néhány szabály. 24 verse 5. Az 5-ös vers. When a man has taken a new wife, he shall not go out to war or be charged with any business. He shall be free at home one year and bring happiness to his wife whom he has taken. Tehát 24-es fejezet, 5-ös vers. Ha valaki új házas, ne vonuljon hadba, és ne vessenek rá semmiféle terhet. Maradjon otthon kötelezettség nélkül egy évig, és örüljön feleségével, akit elvett. So, newlyweds, people just recently married. The, the guy wasn't supposed to go to war, wasn't supposed to partake in business, but to stay home with his wife and, and please her. Úgyhogy akik frissen házasultak, azoknak egy teljes évig nem kellett harcolniuk, nem volt kötelezettségük. And then the fourth thing, this is rather a negative one, is in verse 8. És a negyedik dolog a nyolcas versben van. that is if a soldier is fearful, he's afraid of battle. Hogyha egy katona tele van félelemmel. And I think this one was more so for the for the soldiers than it was specifically for this guy. Like to send him home, it would help the soldiers. Mm -hmm. more. Tehát ez Ez leginkább azért van, hogy ezzel a hadsereget segítsék, ne pedig azt az embert, aki fél. You know, negative people have a way of bringing others down as well. A bátortalan embereknek van egy olyan tulajdonságuk, hogy így el tudják csüggeszteni a több. They don't want somebody out there to say, oh, there's too many of them, we're going to lose, we're going to get killed, we're all going to die. Oh. Nem akarták, hogy ott paráljon, hogy hú, mennyien vannak, meg fognak ölni minket. That's bad morale for the <laughs> soldiers. Ez egy, ez egy rossz hozzáállás a Send them home. Get him out of here. Now I look at these things and I think if they're going to go to battle, to me this doesn't make sense. It doesn't make sense in my mind. Why would God let this happen? És hogyha, ahogy így elnézem ezeket a dolgokat, így nem igazán értem, hogy ez, ez miért mondta Isten. No. Israel's going to need all the men they can get for each of these battles, you would think. Izraelnek minden egyes emberére szüksége lett volna ahhoz, hogy nyerjenek. They're already at a disadvantage because they don't have all the horses and chariots and they don't have as many men. Már így is hátrányban voltak, mert nem volt annyi lovuk és harci kocsiuk, és nem is volt nagy seregük. De Isten mégis ad dolgokat, amik miatt haza kell küldeni embereket. This would be a, a very powerful testimony of how Israel would trust God for victory. Ez egy nagyon erőteljes bizonság, hogy, hogy Izrael hogyan bízott Istenben a győzelmet illetve. To not trust their own abilities, not trust how many people they have, but trusting God for the victory nem a saját képességeikben bíztak, nem abban, hogy hány emberük van, hanem abban, hogy Isten adja majd nekik a győzelmet. Maybe you remember the story about Gideon. Valószínűleg emlékeztek a... He went out, he had his army of 32,000. Gedeon történetére, aki 32 ezer ember ellen ment ki. God said, your army's too big. És azt mondta Isten, hogy hát a te hadsereged túl nagy. I mean, I can imagine Gideon's probably like, what do you mean too big? És akkor Gedeon Bring more people. Mi az, hogy túl nagy? Nekem még több emberre van szükségem. And God takes the army of 32,000 down to 300 people. És aztán Isten a 32 ezer embert that's a, that's 300. 300-ra csökkentette a huge difference. Ez egy nagyon nagy különbség. Especially when you look at the army they're going to go against has 135,000. Különösen, hogyha megnézed azt, hogy mekkora sereg ellen mentek. 35,000. 135 ezer ember ellen mentek. You know, Gideon's probably thinking, Lord, I think you got it mixed up here. Uh, <laughs> have you seen over there yet? Have you seen over the hill? Gedeon <laughs> <laughs> valószínűleg azt gondolta, hogy hát, Istenem, itt hát, lehet, hogy valami probléma van, láttad már a sereget a hegyen túl? You know, guys, I want to make sure that I get the glory for this. Isten azt mondta, hogy csak biztos abban lenni, hogy én adom a győzelmet. And you know what? God gave them victory. És tudjátok, mit Isten győzelmet adott neki? It wasn't even close. The battle wasn't even close. Tehát nem is uh, közeli volt. Tehát nem volt szoros. Yeah, these are things that are good to remember, these stories that are in the Old Testament. Hát jó ezekre a történetekre emlékezni a, a, az Old Testamentumból. You know, I look at Gideon, I think, again in my mind, it doesn't make sense. És amikor így Gedeonra gondolok, akkor még mindig az van bennem, hogy hát ezt én így nem értem. But it doesn't have to make sense to me. De nem kell, hogy értsem. God knows. Isten tudja. For me, I'm required to trust God, to, to lean on Him. Számomra nagyon fontos az, hogy Istenben bízzak. Proverbs 3:5 says, "Don't lean on your own understanding, but trust in the Lord with all your heart." Példabeszédek 3:5 mondja azt, hogy ne támaszkodj saját értelmedre, hanem Istenben bízzál. Is there anything happening in your life today that you need to trust the Lord in? Történik valami ma az életedben, ami arra kényszerít, hogy Istenben bízzál? Anything that you're thinking or wondering, how in the world is this going to work out? Van valami, amire úgy gondolsz, hogy hát ez hogy lesz? You are you at a place right now that you need to trust the Lord? Olyan helyen vagy most, ahol szükséged van arra, hogy bíz Istenben? God has done mighty things in the past. God has done wonderful things, mighty things in the past. Isten megcsodálatos dolgokat vitt végbe a múltban. And he can still do great things today. És még mindig nagy dolgokat tud tenni ma is. But will we trust him? Csak bárcsak bíznánk benne. On Sunday, Tomás was pointing out the verse in John that you will have hardships in this world. Vasárnap Tamás arra mutatott rá János evangéliumába, hogy, hogy lesznek nehézségeid. But you can also have the peace of God. De meg lehet Isten békessége benned. And it comes from trusting him though. Ami abból következik, hogy bízol benne. Why did God give these four ways out of the battle? Miért adta Isten ezt a négy felmentő dolgot a csata alól? For the Lord, the size of the army, I think we're getting this picture from the other scriptures, the size of the army doesn't matter. Istennek ezt látjuk másik versekből, és nem fontos a hadseregnek a mérete. He doesn't care how big Israel's army is. Nem az a fontos, hogy Izraelnek mekkora hadserege van. But he's concerned with their hearts. Hanem az, hogy mi van a szívükben. He doesn't want people who might be distracted out there, who might not be focused on him. És nem akar olyan embereket, akik nem rá koncentrálnak. Maybe people who are more concerned about their home or about their vineyard, or about their fiancé. Nem akar olyan embereket, akik az otthonuk, a szőlőskertjük vagy a miatt aggódnak. The guy out there who's afraid because he, he's not trusting the Lord. És nem akar olyanokat, akik félnek, mert azok nem bíznak Istenben. You know, God can do more through a smaller army, like he did with Gideon's army. Isten nagy dolgokat tud uh, véghez vinni pici sereggel, you know, ahogy a small army that's totally committed to him. egy kis sereggel, ami teljesen bízik benne. You can do more with that army than one that's huge but full of compromise. Sokkal többet tud abból kihozni, mint egy nagy seregből, ami nem annyira koncentrál Istenre. Let's go on, verses 10 through 15. Menjünk tovább a 10. verstől a 15-ig. Ha egy város ostromára készülsz, szólítsd fel az békés megadásra. Ha előtt ha békés megadással válaszol és megnyitja előtted kapuit, akkor legyen az egész benne lakó nép adófizető szolgáddá. De ha nem fogadja el a békét, hanem harcra kell veled, akkor zárd körül, és a kezedbe adja Istened az Úr, akkor hány kart érre a benne lévő férfiakat mind de a nőket, a gyermekeket, az állatokat és mindazt a zsákmányt, ami a városban van, vedd birtokodba, és élvezd az ellenségtől elvett zsákmányt, amit neked, neked adott Istened az Úr. Így bánj mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, és nem az itt lévő népek városai közül valók. So here God talks about them going to war against another city that's far away, a city that's outside the promised land. Itt Isten arról beszél, hogyha háborúba indulnak egy olyan várossal, ami messze van, tehát nem az ígéret földjének a területére esik. The first thing he says there to offer a peace treaty. Az első dolog, amit mond, az az, hogy ajánlt fel a te békédet, békés megadást. He didn't want to fight a battle that wasn't necessary. Isten nem akart szükségtelen harcokat. it wasn't this attitude, just be a bunch of barbarians and destroy everything. Nem az volt a hozzáállás, hogy csak lerombolni mindent. No, we're to conquer the whole world hódítsuk meg az egész világot. But God wanted them, first of all, offer a peace treaty. Először is azt mondja Isten, hogy ajánd fel a békés megadást. He says that if it's rejected, then you siege the city. És azt mondja, hogy ha elutasítják, akkor vedd körbe a város. Basically, the, what would happen is this, the army would surround the city. that had a wall. They would surround the city. Uh mhm. -huh. Ami ilyenkor általában történt, az az, hogy a hadsereg az így körbevette a várost. They would cut off their supplies. You know, there would be no food, no water coming in. És így elzártak mindenféle éle, élelmezési lehetőséget, tehát hogy így nem menjen víz, meg élelem. And this of course would it weaken people in the city. They become weak. Mm -hmm. Tehát ez természetesen meggyengítette a városban yeah. lévő embereket. Become weak because of hunger and thirst. Az éhínség és a szomjúság miatt elgyengültek. And so then eventually either the people surrender, either those surrender, we give up, uh mhm. -huh. the people, the city, people in the city, will either surrender, they will give up, or mm-hmm. we give up, we can't fight anymore. Tehát vagy feladják és nem harcolnak többet. Or they get conquered. Vagy pedig legyőzik őket. And there's some stories in the te Old Testament of some pretty harsh times where these cities were besieged. És van néhány történet a, az Ótestamentumban az ilyen városokról. There's one story, it's in 2 Kings. Uh, a kettő királyokban 2 Kings chapter 6. a hatodik fejezetben is van egy ilyen történet. They said that the, <clears throat> the head of a donkey was became very valuable. Ahol egy szamának a feje nagyon értékessé vált. And they are buying the poop of a pigeon. És megvették a galambkakit. And even to the point that they would they would eat their own babies. És eljutottak arra a pontra, amikor a saját gyermekeiket kezdték. they had become so desperate from being under siege. They had become very desperate they were under siege. They were being uh-huh. Tehát, um, teljesen reménytelen helyzetbe kerültek azáltal, hogy így elnyomták őket. You know, sometimes these things could go, could go on for years. És néha ez évekig elhúzódott. And so when they attack these cities, says one of the things they're supposed to do is to kill all the males, kill all the men. És amikor um, lerohanják ezt a várost, akkor az első dolog az az, hogy öljék meg a férfiakat. You know, and this is something we don't, it's hard for us to grasp today. We can't quite understand this. Ezt manapság így nehéz kicsit megérteni. But in ancient times this was well understood that this is what you had to do. You had to kill the men, the enemy. És de az, abban az időben, tehát így, így az ősi időkben ez teljesen természetes volt, hogy megölték a férfiakat. Because any man who survived became a potential enemy. Mert minden férfi, aki túlélte, potenciális ellenség maradt. It was their obligation to get revenge, to avenge their family that died, to avenge their people. Tehát ők meg akarták bosszulni azt, hogy elvették tőlük a családtagjaikat. And so it was necessary for, for this to happen, for them to be killed. Tehát szükséges volt, hogy őket megöljék. I'll talk about how they would take the plunder for themselves, the soldiers would. Uh, verse 14. Uh -huh. És uh, minden zsákmányt. In a sense, this is how the army got paid. This is how battles were financed. Ez az, ahogyan támogatták így a, a háborúkat, és így fizettek a katonáknak. Verses 16 through 18 is when they go to war in the promised land. And a little bit different here. A 16-os verstől a 18-as versig az arról beszél, hogy mi a helyzet akkor, hogyha az ígéret földjén belül háborúznak. Tehát a 16-ostól a 18-asig olvasom. De az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened, az ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelket sem. Ist ki őket mindenestül, a hetitákat, az emóriakat és a kánaániakat, a perizzit, ket és a hívieket és a jebúsziakat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr, azért, hogy meg ne tanítsanak benneteket mindazoknak az utálatos dolgoknak az elkövetésére, amelyeket ők Isteneik tiszteletére elkövetnek, és így ne védkezzetek Istenetek az Úr ellen. When the Israelites attacked cities in the Promised Land, we had a little bit different here hogyha az izraeliták a, az ígéret földjének a területére eső no peace treaties. városokat támadták meg, akkor ott um, volt egy kis különbség. And everything that had breath was to be killed. Tehát minden, ami lélegzett, ki kellett uh, írtani. Male, female, adult, child, everything. Nőket, férfiakat, gyerekeket, mindenkit. God was bringing judgment upon this land. He was going to use Israel to do this. Isten ítéletet hozott erre a földre, hogy ezt tegyék az izraeliek. And part of the reason for such what we call what would be harsh judgment is because of the Canaanites and what they were like. És ez leginkább kicsit hát, um, kegyetlennek tűnhet, de főleg ez a kánániak miatt van. They were people that were very corrupt socially. És ezek olyan emberek voltak, akik nagyon korruptak voltak, tehát így a társadalmat illetően. Corrupt morally. Morálisan. And especially spiritually. És főleg szellemileg. And so God was going to bring judgment upon them. Úgyhogy Isten ítéletet hoz rajtuk. You know, and, and it says that, you know, God says he doesn't want his people following in their ways. És azt mondja, verse 18. nem akarja Isten, hogy az ő útjaikat kövessék. He didn't want them to fall in their footsteps, and so they were to take them completely out. Nem akarja, hogy olyan dolgokat tegyenek, amiket őket ért, ki kell őket írtani. It's kind of like a dog that has rabies. You know what rabies are? when dog it starts to foam in the mouth, it has a disease, oh, and yeah. it goes crazy. Ez, ez körülbelül olyan, mint egy veszett kutya. You know, the dog is going to die. It's, kutya, it's going to die. A kutya meg fog halni. And you know, do you say, oh, but the poor dog, we'll let it live and keep it in our house and play with the kids and play with the other animals. És akkor azt mondod, hogy szegény kutya, hát beviszed a házadba, hogy játszom a gyerekekkel. No, you put this dog down, you kill it. Akkor hát, hát nyilván nem ezt teszed, hanem megölöd ezt a kutyát. It's going to die anyways, and you're going to kill it before it spreads the disease to others. Hát így is úgy is meg fog halni, és, és valószínűleg te is megölöd, mielőtt még ez a betegség tovább terjed. Verses 19 and 20, the last two verses. Az utolsó két vers. Ha egy várost hosszabb időn át tartasz körülzárva, és harcolsz ellene, hogy beved, ne pusztítsd ki a fákat, fejszét emelve rájuk. Egyél róluk, de ne vágd ki azokat, mert nem ember a mezőn lévő fa, hogy az is ostrom alá kerüljön miattad. Csak azt a fát pusztítsd el, és vág ki, amelyről tudod, hogy nem gyümölcsfa. Abból építs ostromműveket az ellen a város ellen, amely harcban áll veled, amíg csak el nem esik. Here the Lord talks about trees. Isten itt a fákról beszél. This is what those, we call them tree huggers in English. This, they're, they're loving these verses. People who for nature. Igen, tehát ezek a természetvédők nagyon szeretik ezeket a verseket. But God says, you know, don't destroy the trees, the fruit trees. Isten azt mondja, hogy ne vágd ki a gyümölcsfákat. And you know, you think about some common sense would say, hey, that's a good decision. És aztán, ha így belegondolsz, így józan észre, akkor ez egy elég jó ötlet. While we're fighting, we can grab some fruit and have food for ourselves. Amíg harcolunk, addig tudunk egy kis gyümölcsöt tenni, és lesz gyümölcsünk. And so they went They weren't to destroy these types of trees. Úgyhogy nem vágják ki ezeket a fákat. The non-edible type of trees they could chop down. A nem termőfákat kivágták. But even here we see there's a restriction to that. És hogy itt látjuk, ennek is van. They weren't supposed to go just go crazy and destroy everything. Nem az a lényeg, hogy csak itt őrült mondom mindent Not some kind of a tree massacre. Nem ilyen kis fa, fa But they were only supposed to chop down trees that they would use for the battle. csak olyan fákat vágtak ki, amiket felhasználtak majd a csatában. What was necessary maybe for fire to keep them warm. Ami szükség, szükséges volt mondjuk a tűznek, hogy melegen tartsák magukat. to build things to attack the city with. Vagy mondjuk, hogy olyan tárgyakat építsenek, amivel meg tudták támadni a várost. In 2 Chronicles 26 we see that there are some pretty smart guys. És a kettő krónikák 26-ban látjuk azt, hogy van néhány okos They built these huge catapults they put on towers in different places. Ilyen hatalmas katapultokat építenek, hogy meg tudják támadni a várat. So they could launch these stones really far and launch spears, huge spears. Ez így nagyon uh, nagy távolságra ki tudja lőni a köveket. These guys were a little bit ahead at the time. Ez egy kicsit egy meg, előre me, me, hát meghaladták a korukat. You know, the people though were going to live in this land. the people, the Israelites, were going to live in this land. Tehát az izraeliták ezen a földön fognak élni. And so it would be foolish to just destroy everything in sight. Úgyhogy butaság lenne mindent lerombolni. They had to live there someday. Ott kell egyszer élniük. And so they needed to show a little respect to God's creation. Úgyhogy tiszteletet mutatnak Isten teremtményeivel kapcsolatban. You know, unfortunately, we look at our our history and wars, and we haven't seen too much of that. Hát sajnos, hogy visszanézünk, így a mi történelmünkre, mi nem mindig látjuk ezt. You know, in the Crusades or in World War II, we saw a lot where as armies marched, they just destroyed everything in sight, wiped it out. A második világháborúban látjuk azt, hogy így, tehát így mindent kiírtotta. Ki This is probably something that for Hungarians that would understand too. És ez is olyan dolog, amit így, így a magyarok When the Russians came in, people had to flee their homes. Amikor bejöttek az oroszok, akkor így mindenki így And then the Russians would come in and just wreck their houses and use the houses as stalls for the horses. És amikor így bejöttek, akkor így, <laughs> akkor így elfoglalták a házakat, és a benne lévő tárgyakat így, így a lovak etetésére használták. You know, God says, hey, be smart, use your brain. Isten azt mondja, hogy legyél okos, használd az agyad. The people of Israel were to be different. Izrael népe más. A holy people, because their God was holy. Ők egy szent nép, mert Isten szent. And so the Lord he gives them some guidelines when they go to battle. He gives them some guidelines, some rules for when they go to battle. Isten kis útmutatót ad nekik arra vonatkozóan, hogyha csatába mennek. He also gives them some encouragements for when that time comes. Bátorítja őket arra az esetre, amikor ez az idő elérkezik. So this is our lesson in warfare. Úgyhogy ez a mi kis hadviselési leckénk. Next Thursday we're all going to go paintballing and we're going to put these things in practice. Jövő csütörtökön paintballozni megyünk, hogy gyakorlatban is tudjátok ezt alkalmazni. But when we look at this, like how can some of this stuff apply to us today? De hát, hogy megnézzük ezeket, akkor hogyan tudjuk ezt alkalmazni a mai életünkre? Generally speaking, none of you guys are probably going to be going into going to war in hát anytime soon. Általában véve nem nagyon mentek így csatába. Some of you might have been in a war, but most of us no. Tehát így lehet, hogy néhányan voltatok, de legtöbben nem. You know, most of us aren't going to go fight and have that experience of bombs blowing up around us and all that stuff. Legtöbben nem fogunk háborúba menni, és nem leszünk így bombázás közepén. But there is another battle that we all will go through. De vannak olyan harcok, amiknek, amikkel mindannyiunknak keresztül kell menni. And in this battle it's not against flesh and blood. És ez a harc nem test és vér ellen van. But Paul tells us it's against principalities. De Pál azt mondja, hogy ez hatalmas. If you want, Ephesians chapter 6. Uh -huh. 6. Verse 12. It's against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Tehát ez az Efézusiekhoz írt levél 6. fejezetének a 12. versében van, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. As Christians we're going to face persecution. Keresztényként szembe fogunk nézni üldöztetésekkel. But may we not be afraid to go out to battle. De bárcsak ne félnénk kimenni harcolni. afraid to live our lives for Jesus Christ openly. Don't try to find ways to hide your faith and not let others know like, oh, I don't want to know I'm a Christian. a You know, as we, again, as we read on Sunday, if you're in Christ, You will be persecuted. You will have hardships. Ahogy említettük vasárnap is, keresztényként lesznek üldöztetéseid és lesznek nehézségeid. And if you are persecuted, it's a good sign. És hogyha üldöztetve vagy, akkor az egy nagyon jó jel. Something right is happening. Akkor valami jó történik. Let's not waste our lives trying to hide the light God has put in us ne próbáljuk elrejteni azt a fényt, amit Isten belénte. let us shine for Jesus. Hanem engedjük, hogy ez Jézusért világítson. The Israelites, when they had battle in Old Testament, there were some exceptions that allowed them to be discharged from the army, to go back home. Uh mhm. -huh. Tehát amikor az Old Testamentumban az izraeliták hadba mentek, akkor volt néhány kivétel, ami felmentette őket ez alól. But in spiritual war there are no discharges. We all had to fight. De a szellemi harcoló senkinek nincs ilyen felmentő szabálya. All of God's ministers, each one of you, is a minister. Isten minden szolgája, és te is, ti is mind szolgák vagytok. And so all of God's people are ministers, and you're either a good one or a bad one. Istennek a szolgái lehetnek jók, és lehetnek rossz szolgák. Either we further the kingdom of God, or we hold people back. Tehát így segíthetünk embereknek a, a Isten királysága felé menni, de vissza is vethetjük őket. You know, when we stand before God one day, it's not going to be about what you knew. És hogyha Isten előtt fog szállni egy napon, nem Isten, amikor Isten előtt fog szállni azon a napon, teljesen mindegy lesz, hogy mit tudsz. But what did you do with what you knew? Hanem az, hogy mit tettél. You know, if Jesus doesn't return in our lifetime. Hogyha Isten Jézus <laughs> nem térne vissza az életünk. I think he will. <laughs> Az életünk folyán, I think, folyamán. I think he's coming soon for us. szerintem már hamarosan. But if he didn't, if he doesn't come in my lifetime, is everything I do a waste then? De ha nem jön vissza az életem során, akkor így mindent elpocsékoltam? No. Nem. If I've done the will of God, then I've helped prepare the way. I've helped prepare the way for people to come to Jesus. Hogyha Isten akaratát teljesítettem, akkor előkészítettem utakat embereknek, hogy Istenhez menjenek. We may not be able to change everything. There's a lot of problems. We can't do it all. Lehet, hogy nem fogunk mindent megváltoztatni, nagyon sok probléma van, és nem tudjuk mind megváltoztatni. But we can do something. De tudunk tenni valamit we can do some things. Tudunk tenni néhány dolgot. And that is to, to leave behind a good example for the up and coming generation. És ez az, hogy a következő generációnak jó példával járunk elő. There's a Hungarian t-shirt you can buy now. Van a, egy, a Christian t-shirt. Van egy keresztény tanár, magyar. And on it, it has a thumbprint és a follóján volt egy ilyen új With a little cross in the middle of the thumbprint. Egy pici keresztel az új közepén. And it says, what kind of print are you leaving? És azt mondja, hogy milyen nyomot hagysz te. What kind of print are you leaving? Milyen nyomot hagysz te? People are watching us. Az emberek figyelnek. They're watching us as we go through battles. Figyelnek minket, ahogy harcokon megyünk keresztül. Sometimes they're seeking to wage battle against you. <laughs> they want to they want to go to battle against you. Mm. Néha pedig ők akarnak veled harcolni. And they're seeing everything that you do. They're seeing how you react to these things. És látnak mindent, amit csinálsz, látják, hogy hogyan reagálsz a dolgokra. What kind of print are you going to leave when that happens? Milyen nyomot hagysz be? It's not easy, you know, it's not always be easy living a Christian life. Nem mindig könnyű keresztény életet élni. It's not the life that brings the most comfort, <laughs> you know, materially or anything like that. Uh mhm. -huh. Tehát nem ez az, ami so it's not the most comfortable life in this world. Tehát nem ez a legkényelmesebb élet ezen a világon. But as the priest said, God is with us. De ahogy a pap mondta, Isten velünk van. He fights for us. Harcol értünk. He saves us. És megment minket. So let's give everything we have for Jesus as we fight these battles. Let's give it our all. Let's Tehát adjunk bele mindent a Jézusért vívott harcba. When it's hard, Amikor ez Look back, look back to Jesus. akkor csak menj Jézushoz. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I'm so thankful that the battle belongs to you.